بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وسلم وسلم تسليما كثيرا زاهو لقفة الله جل شانه إذن أسيب الصلوات السلام أقصدني الله وقصنيك محمد صلى الله عليه وسلم كاج أزيشني الله سبحانه وتعالى سوى يقلمني تويتنيزي يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وذي koji vjerujete bojite se Allaha dželle šanuhu istinskom bogobojaznošću i nemojte umirati osim kao pravi muslimani. Allah subhanahu wa ta'ala molimo da nas učini od onih koji ga se boje istinskom bogobojaznošću i od onih koji će umrijeti samo kao pravi muslimani. Draga braćo, Uz Allahu subhanahu wa ta'ala pomoć učeras nastavljamo sa našim tumačenjem sure Al-Kahf sa kojim smo počeli još prije nekoliko mjeseci. Večeras ćemo se družiti sa jednim kuranskim kazivanjem koje ste vi sigurno čitali i učili i nailazim na njega. A to je kazivanje u ovoj suri od 32. pa do 44. ajeta ove kuranske sure u kojem Allah subhanahu wa ta'ala nam govori i kazuje o primjeru dva čovjeka. O primjeru dva čovjeka, jedan od njih je bio nevjernik, a drugi je bio musliman, drugi je bio mu'min. U ovom kuranskom kazivanju Allah subhanahu wa ta'ala nam govori o čovjeku koji se ponosi i koji se oslanja jedino na svoj imetak o čovjeku koji se ponosi sa svojim metkom. I misli da ono što mu je Allah Đalešanuhu dao na Dunjaluku da je to jedina vrijednost i da je to jedino mjerilo. I drugi čovjek koji se ponosi i koji se jedino uzda u Allah subhanahu wa ta'ala, čovjek koji se ponosi svojim imanom. I draga brać, ovo kuransko kazivanje sa kojim ćemo se družiti večeras. Vidjet ćemo da Allah Đalešanuhu nam ne govori niti o mjestu niti o vremenu ovog događaja. Allah Đelešanu nam niti spominje imena tih ljudi, niti kada se desu, niti gdje se desu. Jer kao što smo više puta ukazali, jedno je veliko pravilo da Allah Đelešanu želi od nas da iz ovakvih kazivanja uzmemo pouku i poruku. A ne da se zauzmemo, odnosno da budemo zauzeti sa istraživanjem gdje se je desilo, kada se je desilo, sa kim se je desilo i tako dalje. Tako da Allah subhanahu wa ta'ala nam na najjednostavniji, da tako kažemo način, navodi ovo kuransko kazivanje. Međutim, kuransko kazivanje, gdje primjere, da tako kažemo, to kazivanje, možemo vidjeti skoro svaki dan. Jer skoro svaki dan se susrećemo sa ljudima koji su, da kažemo, općinjeni svojim imetkom i ono što im je Allah subhanahu wa ta'ala dao. I misle da jedino mjerilo, U ovom životu jeste to što mi Allah subhanahu wa ta'ala dao od djece, od kuće, od auta i tako dalje. Ne vidi ništa drugo. I vidim u isto vrijeme, mada istina da je manjina, da je manje takvih ljudi, ljudi koji su jedino ponose se sa tim, koji se jedino ponose sa tim, zato što su mumini. Zato što im je Allah Đalešanuhu dao imam. Zato što je Allah Đalešanuhu počastio, pa im podario taj najveći dar na Dunjaluku, A to je, draga braća, ima. I zato je ovo kuransko okazivanje, koji sa druga kuranska okazivanja, okazivanje koje da kažemo ono, nije dugo, kratko. Međutim, iz njega možemo uzeti pouka i poruka. I mi ćemo normalno nastaviti da uzmemo one najbitnije. A pa da normalno nećemo uspjeti da uzmemo sve pouke i poruke, kao što smo to napominjali i u prethodnim kuranskim kazivanjima, u prethodnim kuranskim majicima. Sada vraću, ova kuranska cijelina počinje sa riječima وَضْرِبَ لَهُمْ مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحْدِ A ti, Muhammede, navedi kao primjer dvojice ljudi. Dali smo jednome bašte i tako da. Odmah da kažemo na samom početku, draga braću, kao što kažu komentatori Kur'ana, kao što imam Kurtobi i drugi, da ova da ovi ajeti imaju veze sa onim prijednim ajetom na kojem smo se zadržali. A to je kuranski ajet gdje Allah Đelešanu mu kaže وَصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِلَغَدَاتِ وَالْعَشِي Ti se čvrsto drži onih koji se mole svom gospodaru jutrom i večerom. I spomenuli smo povod objave ovog ajeta. Da je došla skupina mušrika, Allahomu poslaniku sallallahu alaihi wa sallam, i da mu je rekla, Muhammede, mi bi došli da te slušao, međutim kad vidimo koja fukara, koji miskini sjede pored tebe, mi kaže ne želimo da dođe. Pa hajde nama, napravi jedno posebno sjelo, jedno posebno vrijeme, pa ćemo mi doći da te slušamo. Pa je poslaniku sallallahu alaihi wa sallam falo na pamet da možda to učini. Pa Allah subhanahu wa ta'ala ga da kaže mu kurio s ovim kuranskim ajetom i rekao mu ti se čvrsto drži oni koji se mole Allahu jutrom i večeri i nemoj skida svoj pogleda sa njim. To jeste budi uz one koji se mole Allahu subhanahu wa ta'ala jutrom i večeri bili oni bogati, bili oni siromašni, bili laki, međutim i drži se njih. I onda nekoliko ajeta poslije. Pogledajte sva kada Kur'an Kur'anskog. Braćo, vratite pažnju na ovu stvar. Kada učite Kur'an, dobro obratite pažnju na taj sklad. Znači, pogledajte, Allah je mu, rekli smo tom kuranskom majetu, 28. kuranskom majetu, nam navodi jedno veliko pravilo u životu. A to je da se čovjek drži i druži samo sa onim koji su na pravom putu. Oni koji znaju pravo. Oni koji znaju šta je se razum u Nema desna, nema lijevo. Međutim, jada posle toga Allah subhanahu wa ta'ala nam je spomenu ajet u džernetu. Prvo u džernetu. Pa nam je Allah Đelšanu spomenu ajet u džernetu. To jeste, da nam ukaže na razliku između ovih oni. Znači, jesu li isti oni koji će, koji idu putem džerneta i koji će završiti inša Allah i ta'ala u džernetu. I oni koji idu putem džahnama, da Allah Đelšanu sačuva i koji će završiti u džahnama. I spomenuli smo, komentarisali smo, Allah Đelšanu u ovim kuranskim ajetima u sura Likef, spominje jedan detalj, jedan prikaz džahnama. A to je da Allah Đalešanu kaže da će vatra biti kuda? Suda oko njih. Naran ahata bihim suradikua. Da će zidovi od vatre biti oko njih. I rekli smo da na drugim, u drugim, drugim kuranskim majitima, da nam Allah Đalešanu navodi kako će im hrana biti vatra, kako će im piće biti vatra, kako će im postelja biti vatra, kako će im pokrivači biti vatra, sve će im biti od vatre da Allah Đalešanu sačuva. Allah Đelešanu nam navodi te ajete da uzmemo u obzir ta dva puta, ta dva pravca. Nema treće. Ima jedan, ima drugi. Trećeg nema. I da razmišljamo o tome, i da razmišljamo o ishodu tome. I na post toga, sad nam dolaze ajete gdje Allah Đelešanu navodi jedan, jedno kazivanje. Primjer. Znači, kao da hoće da kaže onima prethodnim, koji su govorili, znači, nemoj da sjedimo, nemoj da se družimo sa sirotinjom, Mi koji smo bogati, mi imamo posebnu dređu na, na ovom dunjalu. Kao da Allah Đelešanu s ovim kuranskim ajitima sada hoće da kaže, e, pogledajte kakav biva, kakav može da bude ishod. Onoga kojem je Allah Đelešanu mu dao imetak i on postao općinjen sa tim svojim imetak. Općaro ga taj njegov dunjalu, taj njegov imetak. I nije to, nije to pripisao Allahu subhanahu wa ta'ala. I draga vraću, tu je razlika. Allah Đelešanuhu daje i metak i vjerniku i nevjerniku. I vjernik može biti bogat. I vjernik može biti milioner. I danas, hvala Allahu Đelešanu, imamo muslimana koji su milioneri. Ljudi koji imaju para, ne znaju koliko ime. Međutim, ljudi koji su Bogu bojazni. I koji to pripisuju Allahu Subhanahu Wa Ta'ala i kažu to što imamo, to nam je dao Allah Subhanahu Wa Ta'ala. I ljudi daju sadake, da ne znaju koliko daju sadake. Znači, Možete zamisliti da čovjek ima imetka, ne znam koliko ima imetka. A čovjek toliko daje da ne zna ni koliko daje. Međutim, to je beričet kada Allah subhanahu wa ta'ala je kmeta. U ovom kuranskom kazivanju Allah Đelešanu kaže i navedi im primjer dvojice ljudi. Jednom je smo dali džennetejni min a'nabi. Jednom je od njih smo dali, dali smo mu dvije bašte. Ode Allah Đelešanu kaže džennetejni. Jer džennet u arapskom misku znači šta? Znači bašte. Dali smo mu dva dženneta. Dali smo mu dvije bašte. Dvije bašte na dunjalu. I Allah je kaže dali smo mu te dvije bašte min a'nabi. Znači to su bili šta? Dva vinograda. E, min a'nab od dva vinograda. I kaže, وَحَفَفْنَاهُمَا بِنَخْلٍ Znači, pogledaj, Allah Đelešanu nam sada govori o ljepoti. Kako je to lijepo bilo. Kako su lijepe bile te bašte. Kaže, dali smo u dva vinograda. Oko ta dva vinograda je bilo šta? Bile su palme. Pa smo, kaže, između toga dali da bude zara. Znači, dali smo da niču razni plodovi. Od voća, povrća i tako dalje. Vakil fil džennetini adet u Međutim, kako je to bilo? Znači, zamislite, dva vinograda. Allah je dao da okolo ta dva vinograda budu palme. Allah Đelešanu dao da tu bude još plodova. Pa onda Allah Đelešanu kaže وَفَجَّرْنَا خِلَالَهُمَا نَهْرًا I mi smo dali da između bude, između ta dva vinograda, da budu, da budu rijeke. I oba dva ta džernata, oba dva ta vrta, oba dvije te bašte, a te tukuleha. One su davale svoj plot. Walam tadzoni minhu šeha. I znači ničega nije manjkalo. Znači nijednog ploda, što je Allah Đalašanu dao tu, bilo kroz pitanju palme, bilo kada su pitanju ploze, bilo kada su pitanju drugi plodovi, bilo, ništa nije manjkalo. Znači Allah Đalašanu je tom čovjeku A taj čovjek je bio nevjernik. I sada onda dolazi do dijaloga između tog nevjernika i između vjernika. Njegovog prijatelja koji je bio vjernik. Međutim, Allah Đelešanu kaže, ovo nam tato ne minhu šeja, nic čega nije manjkalo. I onda Allah Đelešanu kaže, ovo kan ne lahu sama. I kaže, on je imao toliko ploda. To jeste imao je toliko imetka. Znači imao je imetka da se ne može zamisliti koliko. Zato što ovdje u Kur'anu ova izraz sama plod dolazi sa neodređenim članom. A kad u arabskom jeziku dođe neka, član, ne, neka riječ sa neodređenim članom, nije stavljen određen član. To ukaziva nam mnoštvo. Znači ovdje Allah Đalešanu nam kaže da su šta, da je taj čovjek imao mnogo imetka. فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وعز نفر I onda on rekao svom prijatelju, kaže ja imam više od tebe i metka i više imam od tebe djece. Znači sada je došao s ovim svojim ahbabom, znači pogledajte ovaj kuranski Allah, prijatelj, znači Allah je lešanu na navodi ljepotu toga, što Allah je lešanu da. Međutim, taj čovjek kojem je Allah je lešanu to dao, je sada doveo svog prijatelja koji je bio mu'min i htio to da mu pokaže. Međutim, ponijelo ga to što mu je Allah je lešanu dao kaže ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا i kaže ušao je sa svojim prijateljem u te bašte Allah Đelešanu kaže a na to ćemo se vratiti kasnije kaže i učinio je nepravdu prema sebi učinio je nepravdu prema sebi i rekao mu kaže ja mislim da ovo nikada neće proći ja mislim da ovo što mi Allah Đelešanu dao ma azunnan tabid hadid abeda ne, ja mislim da ovo nikada neće nastati uvijek će ovako biti. Uvijek će ovako biti. Uvijek No na drugu stvar što mu je rekao, kaže, niti mislim da će sudnji dan ikada doći. A ono mi zna. Vama je Kaže, niti mislim da će sudnji dan ikada doći. Znači, pogledaj kako ga je učinio taj njegov imetak, smo Allah zunšan voda. Mislim da ovo nikada neće nestati i mislim šta? Da sudnji dan ikada neće doći. Međutim, kaže, ako dođe, pogledajte se sad ovo. Pogledaj to sad razmišljaj. Međutim kaže, vola in ruditu ila rabbi. Ali ako dođe taj sudnji dan, u smislu ono sumlji, kaže, onda ću ja tam, na onom svijetu, kaže, onda ću naći bolje od ovoga. Pogledaj kako razmišljam. Ako dođe sudnji dan, ja ću onda tamo imati bolje nego što ima. Zbog čega je tako rekao? Zato, draga vraćo, što je mislio, a i dan danas ima ljudi koji imaju takvu logiku razmišljanja. Ljudi koji tako razmišljaju. Ljudi misle, da je odlika sa kojim Allah Đelešanu daje nekome prednost na drugim, da mu Allah Đelešanu da na dunjaluku nečega. I onda ljudi misle, ako mi Allah Đelešanu dao na dunjaluku, da će mi na hiratu. I to što mi je Allah Đelešanu dao na dunjaluku, to je znak da sam ja kod Allaha Đelešanu dobar, to je znak da sam ja kod Allaha Đelešanu odabra i tako dalje. Jer to znam. Ako će Allah Đelešanu da ne nešto dinu. Pas, ovome je treba i musliman tako draga braću da razmišlja. Znači mi kojima Allah Đelešanu dao, podario iman, klanjamo pet vakata mazak, da činimo Allah subhanahu wa ta'ala širka. Na pravo smo vjeru. Ako nam Allah jel lašanu dadne nešto od imetka, draga braću, nemojte da pomislimo da nam je to Allah jel lašanu dao zato što nas je odabrao. Da nas je odlikovao. Da je to deređa kod Allah subhanahu wa ta'ala što nam je dao nešto od imetka. Jer zapamtite da je postanik sallallahu alaihi wa sallam bio na ovom dunjalku i da je znao proći po tri mjeseca. Ali postanik sallallahu alaihi wa sallam u svojoj kući ne bi upalio vatru zato što nije imao šta da skuha ili ispeče. A bio je poslanik, najodobraniji kod Allaha subhanahu wa ta'ala. I zato ne smije da nas zavede. Da nam Allah dželašanu da nešto od imetka, da ne nam porodicu, da ne nam djecu, da ne nam ovo, da mislimo da je to zato što smo kod Allaha dželašanu odabrani. Nikada. kom slučaju. To je samo nešto što ti Allah dželle mu dao da vidi hoćeš li zahvaljivat ili nećeš Allah subhanahu wa ta'ala I po takvom razmišljanju je išao ovaj čovjek. Kako je to razmišljanje? Međutim, čovjek misli ono u smislu ako bude. Ako bude. Ako bude. Sada vraću. Znači, sumnja u neku od islamskih temelja je isto kao nevjesu. Onaj koji kaže pa ako, znači to isto kao da, kao da je rekao to ne postoji. Ona je neuzbila je tala ako posumnja u sudnji, sudnji dan, posumnja u sudnji dan, posumnja u Allaha, posumnja u džennet, posumnja u džennet. Ono kaže ako. To je nevjerstvo. Da Allah je sudnju. I zato vjernik ide na ovom dunjaluk, on je ubijeđen. On je ubijeđen u ono čemu mu Allah subhanahu wa ta'ala govori. I tako je ovaj čovjek ako se vratim, la ajdanna khayran minha من Ja tu naći bolje od ovoga. Jer pogledajte, draga braćo, na početku ajde Allah subhanahu wa ta'ala kaže وَدَخَلَ جَنَّتَهُ وَهُوَ ظَالِمُ مِ نَفْسِ Ušao je u baštu i sebi učinio nepravdu. Kako učinio sebi nepravdu? Mi znamo, kada kažemo nepravda, kada kažemo zulum, da odmah potim podrazumijevamo da je neko nekoga udario, da je neko, nekom je nešto ružno rekao, da mu je slag, da je slagao na njega, da ga je potvorio i tako dalje. Međutim, zulum o kojem Allah subhanahu wa ta'ala ovdje govori, draga braćo, to je zulum kojeg čovjek učini sam sebi. Zulum kojeg čovjek učini sam sebi. A to je, i zato kažu komentatori Kur'ana, kao što je Kesir drugi, kaže, وَهُوَ ظَالِمُ النَّفْسِ Ušao je u džennet, a on je zulum čak prema sebi. Kaže, zulum čare prema sebi sa svojom sa svojim kibrom, sa svojom oholosti, sa svojim prkosenjem. Što je govorio, to što je govorio. Znači, sa tim, sa svojim grijesima, sa svojim stanjem, Zatim je učinio nepravdu samom sebi. Znači, draga braćo, to je jedna stvar koju čovjek dobro treba uzeti opsir. Koju dobro čovjek treba uzeti opsir. Da čovjek svakim svojim grijehom koji učini, da sa mu učini šta? Da učini nepravdu prema sebi. Zato čovjek mora da se čuva, da se čuva te nepravde. Normalno, ono, ovo, hajde smo vidimo jedno klasično razmišljanje ljudi koji su daleko od imana. Koji su daleko od vjerenja. I zato vjernik nikada ne može, koliko god da ima imet, nikada ne može svojim srcem biti vezan za taj imet. I zato kaže Qatad, radi Allahu ta'ala anhu, to se zabilježi hafiz ibn Kesir u svom tafsiru, Hada wallahi umnijatul fađar. Kaže, ovo je tako mi Allaha, želja griješnika, želja nevjernika. Znači, ovako je želje vjernik i griješnik ima. Da mi je ovo, da mi je ovo, da mi je ovo. Međutim, vjernih nema Takve želje. I zato, draga braću, ovo je primjer. Kroz ovo okazivanje, Allah subhanahu wa ta'ala nam govori o načinu razmišljanja. Ovdje vidimo kako razmišlja jedan vjernik, kako razmišlja jedan vjernik. Međutim, dok sada وقال له صاحبه u sljedećem ajetu Allah subhanahu wa ta'ala navodi primjer njegovog prijatelja. Sad to pogledajte. Što znači da čovjek ima prijatelja dobrog. Da čovjek ima prijatelja koji ga uvijek savjetuje. To je nešto najbolje što ti Allah Đalešanuhu može dati na dunjalku od dunjalučkih stvari, ako tako možemo nazvati. Da imaš svog prijatelja, da imaš svog brata koji će te uvijek savjetiti. Da ne znam šta da uradiš, da će doći da ti na to ukaže. I zato nemoj pomisliti da onaj koji te savjetuje, koji ti nešto kaže, a malo vidiš da je dobro namjeran, nemoj misliti da će on ne prijatelj. Nemoj misliti da će on želi loše. Jer najbolje što može Znači može da te Allah subhanahu wa ta'ala počesti na ovom dunalu koji jeste da ti dadne prijatelja koji će ti pomoći na ovom putu. A draga braće, ovaj put na dunalu nije lahk. Mi sada smo ovdje, okupili smo se, sjedimo, družimo se sa Kur'anom, družimo se sa hadisima Allahu poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Međutim, možda će proći vrijeme da Allah Đelšanu sačuva. Možda će proći nekoliko godina, međutim, da neki neće biti ovdje sa nama. Možda će nekome Allah Đelešanu dati neko iskušenje i neće ga moći izdržati. I otići će se pravo u put. Ostavit će namaz. Vraće se nekim svojim starim običajima. Ostavit će ovo. Počet će da ovaj grih radi i tako dalje. Znači, kao što smo više puta spominjali, smo bili će doći tobi. Međutim, ako Allah Đelešanu podari istikamet, podari ustrajnost, pa ustrajemo. A ne možemo ustrajiti ako ne budemo se zajedno držali i zajedno jedne druge savjetili. Zato znamo šta je značenje sura al Asr. Je Allah Đerašanu u jednoj tako kratkoj suri nam govori o tako važnim i vrijednim stvarima. Zato kaže Imam Šafija da Allah Đerašanu objavio samo ovu suru. Kaže, bilo bi dovoljno. A to je kad Allah Đerašanu kaže tako mi vremena čovjek je zaista na gubitku osim onih koji vjeruju dobra djela čine i koji jedni drugima preporučuju istinu, jedni drugima preporučuju zakrinu. قال له صاحبه وهو يحاذره سد الله يرشانه نبدي ديالوك Znači sada dolazi ta njegov prijatelj i savjetuje ga. Kale lehu sahibu wa huwa yuhadiru. Njegov prijatelj mu reče wa huwa yuhadiru. A on se raspravlja sa njim. Znači odgovara ti njegovim zabludama, ti njegovim dalavetima koji govore. A e kefarte bil ladhi khalaqaka min turabi, thumma min nutfati, thumma sewake rajula. Kaže, zar ti ne vjeruješ? Zar si ponevjerovao, zar si učinio kufr u Allaha subhanahu wa ta'ala? Onoga koji te stvorio od zemlje, stvorio te zatim od kapi sjemena i zatim kaže od tebe napravio čovjeka. Znači pogledaj kako mu ovaj njegov prijatelj, kako mu navodi i spominje razumske dokaze. Šta si bio? Allah je samo te stvorio od zemlje, stvorio te od kapi sjemena. Zar si sam nastao, zar si sam došao do toga do čega sada izgledaš i opet kažeš, opet ne vjeruješ u Allah subhanahu wa ta'ala. Ma da ugovoriš, lakin, lakin, lakin nehu Allahu rabbi, wala ušiku bi rabbi ahada. A kaže, Allah je moj gospodar, ja Allahu subhanahu wa ta'ala ne činim širk. I onda između ostalog što mu je rekao ovaj njegov prijatelj, jeste da mu je rekao, kaže, ako mene pogledaš, kaže, ja imam, manje kaže od tebe imetke djeci. Pogledajte sada ovoga sazivaca. Kaže, ako mene pogledaš, ja imam manje od tebe imetka i djeci. A kaže, možda će mi moj gospodar sudno <clears throat> dati, pa da imam bolje od tog tvog, od te tvoje bašte, od tog tvog imetka. Možda će mi Allah Zelšanu dati šta? Da sutra ima dnem bolje nego što to ti imaš. Jer čovjek nikada ne zna. Pogledajte kako ovaj dunjalu. Čovjek sad bude neka sirotinja, Allah da ne postane ministar, postane vladar, postane kraj. Jer Allah Zelšanu da ne čovjek bude kraj, bude car, pa postane obična fukara. Tako je ovaj dunjalu. Sad te ima, sad te nema sad si živ, sad nisi živ, sad si na vlasti, sada ni, nisi na vlasti. I zato vidimo kako, čitav dunja, kako se te stvari brzo menjaju. Kaže, možda mi moj gospodar ne, pa sutra ima ne bolje nego što ti imaš. A kaže, možda tebi. Allah je lošanu pošalje kaznu sa nebesa na to tvoje što ti imaš, pa kaže, ništa od toga nećeš Pa će, kaže, sve postati obična zemlja. Ili kaže, možda Allah je da ne, pa da ne možeš da nađeš vodu za to. A da Allah je lošanu navodi, tako isto tako bilo vohije, da bi sanali. وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه الله جل شانه كاجة يكاجة الله مي بسلا وكزنه يكاجة سيطو نسنا يدان بوچو دا كوكا إذا قبر يا ليتني لم أشرك بربي أحدا بوچو إذا قبر إشتا كاجة دا دو الله لك دا نيسا مجيني وشرك ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا إني أيمو كاجة نيكو دا نيمو نيكا كوي سكوبيني نيمو نيكا كوي koja mu je pomogla protiv Allahove kazne. Jer pogledajte kako se na početku pohvalio, da mu Allah Đelšanu dao djecu, da mu je dao ovu, međutim ovdje Allah Đelšanu navodi kako nije imao nikoga ko mu je pomogao protiv Allaha subhanahu wa ta'ala. U narike al walajatu lillahi haq. Kaže, sud, vlast jedino pripada Allah subhanahu wa ta'ala. Znači da kažemo u jednu kratku, draga braću, kuransko kazivanje, u kojem Allah Đelšanu nas podučava da čovjek ne smije nikada da se uzda u svoj imetak i da ga njegov imetak ponese i da kaže to sam ja dobio zato što sam zaslužio. Nego se ono što ti Allah Đelešanu dao od imetka, da to pripišeš Allah subhanahu wa ta'ala i da kažeš ovo je Allahova blagodat prema meni. I jedan od tajna koji mi rekao njegov prijatelj, jeste da mu je rekao, zbog čega nisi kada si ušao, وَلَوْلَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ Kaže, zbog čega kada si ušao u svoj baštu, Umjesto toga što si rekao, ovo nikada neće nestati, neće sudnji da nikada do, zbog čega nisi rekao, maša Allah. Ovo je, ovo mi Allah dao, la kuvata illa billah, nema snage osim kod Allah. Jer da je to rekao, drugačije bi svali. Čega vreću, za ovog kratkog kuranskog kazivanja, možemo uzeti dosta pouka i pouka. Međutim, prva pouka i poruka ovog kazivanja jeste jedna stvar, jeste jedna stvar koje je došlo u sunnetu poslanika alihi salatu wasalam da je to nešto <clears throat> što je gore od samog, više od onog običnog grijeha. Ono, na prvi pogled nije grijeh. Ti ga ne vidiš. Međutim, gore od samog grijeha. Draga braću, to je samoljubljivost. To je samoljubljivost. Allah je prva poruka i poruka iz ovih kuranskih ajeta jeste da vidimo šta je ishod oholosti i samoljubljivosti. Prvo čovjek kada je ovo rekao što je rekao, je rekao ni radi čega drugog osim pred svoje samoljubljivosti. Znači što je rekao, a vidi, šta mi je Allah Đelešanu da, ko sam ja, Allah me odliko, ovo mi dao, meni ovo, ja ovo, znači sve prepisiva sam sebi. Sve prepisiva sam sebi. Znači sve zato što on zaslužio. sve je draga braćo, samoljubljivost. I zato poslanik sallallahu alaihi wa sallam nas upozorio na samoljubljivost. I kaže poslanik alaihi salatu wasallam hadis koji zabilježi imam Bejhaqi u svom dijelu Šu'abu iman od Enas radijallahu ta'ala anhu, šeha Albani kaže da ovaj hadis dobar, kaže لو لم تكونوا لو لم تذنبوا لو لم تذنبوا la khiftu alaikum ما huwa akbaru minu. Kaže poslanik alaihi salatu sallam, kada vi ne biste, kada biste vi, kada vi ne biste činili grijeh, kada je poslanik Ali Salatu Salam, kada ne biste činili grijeh, kaže, ja bi se za vas pobojao nečega što je veće od toga. Subhano pogledajte, poslanik Ali Salatu Salam, draga breće, se obraća ashabima. Poslanik Ali Salatu Salam se obraća ashabima i kaže, kada vi ne biste činili grijehe, kada bi se bili čisti od grijeha, kaže, ja bi se za vas pobojao nečega što je gore od samog grijeha. Ma huva ekbaru min zalika, ono što je veće od samog grijeha. To jeste ono što je veće od ovih običnih grijeha koje vi vidite. Kao što je zinaluk, kao što je alkohol, kao što je... Pa što je subhanallah to? To je poslanik, alaihi salatu wasalam, el uđb, el uđb, kaže, samodopadljivost, samodopadljivosti. Poslanik se obraća ashabima i kaže, kada vi ne biste, kada biste bili na toj dereži, da ne činite grije, kaže, ja bi se pobojio za, za vas nečega što je veće od tog grija. Šta je to? Ali hoću, to je samo ljudi. A to je da čovjek vidi samo samog sebe. I zato, draga vraća, ako pogledamo sunnet Allahovog poslanika, sallallahu alaihi wa sallam, vidjet ćemo koliko je poslanik, sallallahu alaihi wa sallam, upozorio muslimane, mu'mine, na tu osobinu sada ovdje je obraćanje, sada je ovdje, draga braćo, govor o muslimanima, o mu'minima, o skupini omladine koja je ušla u islam, koja je rekla la ilaha illa la muhammadu rasulullah, koja je počela obavljati namaz, kloni se širka, kloni se stvari koje Allah Đelešanu zabranio, poslanih sallallahu alaihi wa sallam i upozorava na jednu osobinu, na jednu osobinu, koju čovjek na prvi pogled ne može da primijeti. Znači, nema neku svoju materiju ta osobina. Jer ta osobina u njemu mjesto je srce. Pa kaže poslanik sallallahu alaihi wa sallam, kao što je zabilježi ima muslim od Ibn Mas'uda radijallahu ta'ala anhu, kaže poslanik sallallahu alaihi wa sallam, La yadhulu l'jannata man kana fi qalbihi mithqalu zarratin min kibrin. U džennet neće ući onaj u čijem srcu budne mithqalu zarra. Naj, najmanje. Zrno gorušce. Ukoliko bude trunak jedan kibura. ukoliko trunak jedan u srcu bude kibura, poslanik sallallahu alaihi wa sallam kaže da taj čovjek neće ući u džanet. Subhanallah. Ovaj hadis, ovo isto nešto što čovjek o toj osobini razmisli. Mi nema ovdje rmene da sada mnogo i dugo govorimo o toj osobini. Jer islamski učenjaci u svojim dijelima pisali i pos, spominjali posebna poglavlja u kojima su govorili o oholosti. Babul kibri wal uđbi. Poglavlja o oholosti i samodopadljivosti. I deset, na desetinama stranica govorili o tome. Pisali su zasebna djela o hadisima i predajama o Selefa u kojoj se govori o toj osobini. Jer draga braćo, ta osobina ne govori se o toj osobini kod nevjernika, nego kod muslimana, jer to može da bude nešto što će upropastiti pojedinca, što će upropastiti jednu zajednicu. A to su stvari, to su bolesti srca. Pa kaže, el kibru vol uđbu. Oholost i samodopadljivost. A da Allah Đalešanuhu sačuva, te osobina, ta osobina se nalazi kod nas. I tu osobinu možemo primijetiti u odnosu muslimana prema muslimanu. Tu osobinu možemo primijetiti u odnosu brata prema svom bratu muslimanu. Jer one stvari koje radi, ne može da radi osim čovjek u čijem srcu ima oholosti. I čovjek koji misli da je ona nekoj da ređi. I čovjek koji misli da nešto zna. I čovjek koji misli da je bolji od svog brata muslimana. Samo takve stvari može da radi. Može da svom bratu čini zulum, da govori o svom bratu muslimanu, da ga gibeti, da radi ovo, da radi ovo. Da radi na tome da napravi fitnu među muslimanima. Ko pravi fitnu među muslimanima? Ko hoće da podijale muslimane? Samo ljudi u čijim srcima se nalazi al-uđbu. Nalazi se samo dopadljivost. Ljudi koji neće da svoje glave spuste pred učenjacima. I da kažu uzimamo ono što je došlo u Kur'anu i sunnetu poslanika alaihi salatu wasalam. I što je došlo u govor učenjaka. Ne, nego on hoće nešto svoje da Allah Đelešanu sačuva ljudi koji su na deređi džahla. Ljudi, draga breć, koji su na deređi džahla. Hoće napravi smutju među muslimanima. Smutju među muslimanskom omladinom. Zato što se u njihovim srcima nalazi ta osobina. Jer čovjek koji očisti svoje srce, on uzima ono što je došlo u Kur'anu i sunnatu poslanika, alaihi salatu wasalam, i govori islamskih učenjaka. I ne ostavlja tu mjesta za sebe, jer ova vjera je Allahova vjera. Ovo je odgovornost. Odgovornost je da uradi, da kažeš jednu riječ. O Allahu i vjeri, bez znanja. Da uradiš jednu stvar, bez, bez znanja. Allah je lešanu će te pitati. Još ako drugom kažeš uradi tako, kako ćeš doći pred Allaha subhanahu wa ta'ala? Međutim vidimo kako ljudi, kako ljudima to lahko. Da kažu, da moj slušati ovoga, na moj uzimati od ovoga, ova je taki, ova je vaki, ova islamski učenjak je taki, ova je vaki. Allah Đelšanu sačuva. Ljudi koji ne znaju ne znaju svi 28 8 harfova arapske abecede. Da Allah Đelešanu sačuva toga. I zato vidite, danas odete na neke, na neke islamske strance, znači jedino što možete vidjeti jeste govor u islamskim učenjacima, kako su ovo uleme, kako je ovo ulema vladara, kako su to kukavice, kako su to vaki, kako su to nat, da Allah Đelešanu da ga vreće toga sačuva. To je onda kada se nađe ova, ova osobina, a to je luđi, samodopadljivost, i kada se nađe ovost. I zato vidimo U koliko hadisa Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem ukaziva na ovu osobinu. I zato je došlo hadis koji zabilježi imam Bezza od Anas radijallahu ta'ala anhu, a šejh Albani šejh Abdul Kadir rahmetullahi alejhi kaže hadis hasan da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao wa thalathun muhlikat wa thalathun muhlikat i tri stvari tri stvari upropaštavaju čovjeka i tri stvari upropaštavaju čovjeka jedna od tih stvari jeste da je poslanik alihi salatu salam rekao wa i'ajabu al-mar'i bi nafsihi i da čovjek bude zadivljen samom sam sobom i da čovjek bude zadivljen sam sobom da kaže mašallah kako sam ja učen kako imam znanje ne treba više nikoga ništa da pita nema meni više šta govoriti nema toga pred kim ja mogu sada ovdje da učim meni je Allah dželle šanu znao ja to nešto znam ja to nešto imam i tako dalje da Allah dželle šanu sačuva od osobine. Tako je zabilježio također ima Buhari Muslim. Od Abu Hurajre radijallahu ta'ala anhu primjer jednog čovjeka Znači hadis zabilježio ima Buhari Muslim od Abu Hurajre radijallahu ta'ala anhu bejnama rađulun jetabahtaru fi burdejni. U nekim rivajitima se kaže jedan od ljudi koji su bili prije vas znači u prijašnjim narodima kod prijašnjih poslanika kaže bio je tako čovjek kaže koji je te bahtaru, kaže čovjek koji je išao, ono nadmeno, oholos, oholio se. Kaže, i bio je zadivljen svojom odjećom, wa kad a'đabet u nefsuhu. I kaže, dopos je sam sebi. Pa kaže, fa hasefa Allahu bihil ard, pa je Allah Đelešanu dao da zemlja ispod njega propadne, kaže, wa huwa je te djelđalu fiha i ila jomil qiyama. I kaže, taj čovjek propada u zemlji, sve do sudnjeg dana. I kaže, taj čovjek propada u zemlji, sve do sudnjeg dana. Ako ne kaže kako da propada sve do sudnjeg dana od tog vremena, znači Allah Đelešanu je kadar, Allah Đelešanu je kadar da sve to, da sve to zna. Znači, kako je Allah Đelešanu dao i na koji način da taj čovjek propada, da se vrti u zemlji, u svakom slučaju poslanih sallallahu alaihi wasallam nas je obavijestio da se taj čovjek vrti u zemlji i da propada i da će tako ostati sve do sudnjeg dana. Zbog čega i radi koje osobine? Radi osobine oholosti. Dobro. Međutim, draga braćo, Međutim, draga braća, šta je najgore kod te osobine oholosti i samodopadljivosti? Najgore, kao što kaže islamski učenjaci, da ta osoba u, čijoj srci, u, čijem, u čijem srcu ima oholosti i samodopadljivosti, da ta osoba ne prihvata savjet, da ta osoba ne prihvata savjet, kada joj se kaže. I zato, kao što kaže mama Wardi, svom dijelu Adabu Dunja wa Din, kaže وَلَيْسَ لِمَنِ اسْتَوْلَيَا عَلَيْهِ إِصْغَاهُ لِنُسْحٍ Kaže i onaj kod koga se nađu ove dvije osobine. <clears throat> Kaže on ne može da sluša savjet drugi. Ta osoba ne može da posluša savjet drugi. I zato kada mu dođeš i kažeš brate Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam nije tako postupao prema ljudima. Nemoj tako biti grub prema ljudima. On nalazi neka svoja pojašnjenja. kada mu kažeš, brate, to što radiš nije u redu, on kaže, ja ne mogu s tobom da pričam, zato što je Allah Zalašanu tebi dao moć govor, a meni nije. Kada mu kažeš, brate, što to i to radiš, on kaže, tako i tako. Kada mu kažeš ovo, uglavnom, ljudi dolaze sa opravdanima, ljudi nemaju snage, a zapamte, to su ljudi koji su kukavice. Znači, najveći, najveći kukavica na Dunalu koji je onaj koji ne smije da prizna svoju grešku i da kaže ljudi, ja sam to radio što je pogrešno. Ja priznajem da sam tu griješio. I zato ćete vidjeti islamske učenjake. A to smo koliko puta ukazali, draga braću, da su islamski učenjaci u našem umetu naši najbolji ljudi. Znači, za raz, kod prijašnjih poslanika, kod Benu Israila, znači, njihovi učenjaci bili najgori ljudi u tom umetu. Međutim, u našem umetu, naša ulama su najbolji ljudi u ovom umetu. I zapamte, to je postavka akida ili sunnata ili džamata da su naši učenjaci, naša ulema, da su to naši najbolji ljudi. I zato vidiš tu hrabnost kod naših učenjaka. Da Alim kaže, to sam smatrao tako, da je tako i tako, međutim promijenio sam svoje mišljenje. I čovjek napiše knjigu gdje kaže kako je griješio i kako je promijenio svoje mišljenje. Znači pogledajte te hrabnosti čovjek javno izađe i kaže ljudi, smatrao sam, imao sam tako i tako mišljenje i potom je sam izdavao fetvu, sada sam promijenio svoje mišljenje. Imam Šafija je naredio je onom čovjeku talalu koji voda, koji udara i ljudima donosi habere, da kaže, da ljudima govori imam Šafija je pogriješio u tome i tome. Znači pogledajte te radosti. Znači ti ljudi koji su kukajce, Ljudi koji vole da pravi smutnje. Ali nikada neće priznati svoju grešku. nego će oni svoje grešci uvijek, uvijek naći kazanje. Međutim, sad nam reći kao što smo rekli, ovo je Allah subhanahu wa ta'ala vjera. I čovjek ako je nešto pogrešno radio, kaže ja sam to pogrešno radio. Da Allah je lešanu nagradi onoga koji je došao, koji je posavjetovao, koji je podučio sunnetu poslanika, sallallahu alaihi wa sallam. I zato kaže jedan od učenjaka Salafa, kaže inna l'uđba la ja'kulu l'hasanat kama ta'kulu an-nar annaru l'hatam. Zapamte ovu izraz. Ovo nije hadis. Međutim, predaje od jednog od učenjaka Salafa koji se zvao Jahid ibn Mu'az. Govorio je, kaže, zaista samodopadljivost jede dobra djela, to jeste uništava dobra djela kao što vatra uništava drvo. Zaista samodopadljivost uništava čovjekova dobra djela kao što vatra uništava drvo. Kako, draga braćo, ta samodopadljivost i oholost? Zato što čovjek i, za, i radi te samodopadljivosti I radi te oholosti može da kaže riječ koja će poništi sva njegova dobra djela. Znači na te svoje oholosti kaže, ma kakav taj čovjek? Kakav taj čovjek? Pa kakav ovaj? Allaha mi, braću, znam čovjeka. Znam jednoga mladića. Koji spada u ovu grupu oni koji su na čijoj vanštini vidiš kao sunnet. I misliš da su na sunnetu. Međutim, ljudi, subhanallah, koji su najdalje od sunnata poslanika sallallahu alaihi wa sallam, što se može biti. I zato pazite se oni, na čijom menjštini vidiš, možeš pomisliti ovaj čovjek na sunnet poslanika alaihi sallatu wa sallam. Međutim, daleko od sunnata poslanika alaihi wa sallam. poslanik nije tako, takav bio. Poslanik nije tako se prema ljudima obhodio. Nije se tako prema ljudima ponašao. I Allah mi sjećam se tog čovjeka, ono, umislio se da on zna nešto. I sad kad mu spomenu nekog islamskog učenjaka, kaže, ma kakav kramata. Allah mi za koliko islamskih učenjaka. I kada mu se spomene, kaže, ma kakav da, kakav ovaj, kakav ovaj. Znači, islamski učenjak, ono, ako ima neko mišljenje, a ovaj misli ko nešto zna, da to nije tako. Jer on je naučio pet hadisa, jer misli da se zna. Uglavnom, Allah mi, došlo mi je pre nekoliko dana čovjek. Jer taj čovjek i dalje nastavio da taki bude. Da govori ovaj vaki, da govori ovom muslimanu, da je E, taj musliman je e, čuko, taj je pas, ovaj je džubre i tako dalje. Tako, znači, taki njegov, njegov vokabular je bio taki. Došao mi je Allah na čovjek koji je mi je rekao, kaže, brate, kaže, ja idem parkom. Kaže, u parkom. Kaže, kad tamo u parku mravu, kaže, čovjek i žena. Ono, muškarac i žena se, kaže, diraju, da Allah je sačuva i rade to što razmara. Kaže, ja kad pogledam, kaže, kaže, kad jedan, on, brat musliman, ja mu kažem, brate, gdje ste ti? Ma jeste o ti, kaže. Kaže, ovaj počne bježat. Kaže, ja vidim da on. A kaže, ja znam da, kaže, po džami vrijeđa musliman, govori, taj vaki, taj vaki. Kaže, ja sa njim, kaže, upatim ga. Kaže, ja, pa šta je, brate, dragi, ti koji su na sunetu poslanika, ali i salatu salam, koji govoriš ljudima, govoriš kako su drugi loši, kaže, šta je, Kaže, Allah mi kaže, zaplako. Kaže, šta ću? Kaže, ufatilo me. kaže, tako ti Allah, kaže, Allah ti kaže, nemoj nikome reći. Kaže, Allah ti kaže, nemoj nikome reći. Kaže, Allah mi ja neću nikome reći. Kaže, ako ti prestaneš vidjet muslimane i prestaneš vidjet ulamu, je tako ti. Uglavnom, pojem taj. Ja vam govorim čovjeka, znači, došao mi čovjek, povjerni koji mi je to rekao. Mena i te stvari nisu bitne. Znači, bitno je da čovjek uzme hub. Pogledajte kako. A to znam, poslanik, ali salatu wasalam, draga braća, nam je to pojasnio. I Kur'an nam to pojasnjava. Da čovjek kada nešto kaže, da će ga Allah iskušati za to što govori. I znamo kolika je vrijednost u leme. I draga braća, znamo da je meso u leme otrovno. Da onaj koji pojede meso u leme, to jest onaj koji gibeti u lemu, da će se otrovati. Da mu slijedi zabluda na dunjalu. I zato pogledajte kako Allah te ljude iskušava kako Allah Đelešanu u te ljudi iskušava. Znači, ovo je jedan primjer, ja znam koliko takvi ljudi koji su govorili ono čisto, ne može ništa drugo biti nego njihova oholo je samo dopa. pa šta će, ta kakavo muslima, kakavo, mati, ja sam taj koji ću da govorim. I njemu kad bi rekao, u haramu Mekka, ja hoću držati hudbu, ma kako da neću, da ću ga samo da uzmem abdus, da dođem da održim ja jednu hudbu, da se čitavom umetu obratim. I onda Allah Đelešanu uradi sa njim šta uradi. Zato znači kaže, zapamtite, kaže ovaj od Selefa Jahid ibn Mu'ad, kaže inna l'uđba la ja'kulu l'hasanat kema ta'kulu naru l'hatab. I kaže zaista samodopadljivost jede, jede dobra djela kao što vatra jede drva. Islamski učenjaci normalno kada su govorili o lijeku protiv oholosti i samodopadljivosti spominjali su stvari. Mi smo svojim pukrat, kao što vam kažem, znači o ovoj osobini možemo držati ciklus predavanja. Prvo je da čovjek zna da ono što mu je Allah Đalešanu dao od dobra, Znači normalno odobra što ti Allah Đelšanu podari. Znači ako ti Allah Đelšanu dadne kuću, ako ti Allah Đelšanu dadne auto, ako ti Allah Đelšanu dao da radi, dadne da radiš na nekom halal mjestu sa dobrom platom, onda znaj da je to od Allah subhanahu wa ta'ala. Onda znaj prva stvar da ti je to Allah subhanahu wa ta'ala da. I da zahvaljivaš Allahu na to. Znači zbog čega dolazi ta sir da ti je to od Allaha Đelšanu kako bi zahvaljivo Allahu Đelšanu na to. Druga stvar da pogledaš i u drugi blagodati koje ti Allah Đelešanu dao. Pa prije da pogledaš svoje zdravlje, da pogledaš ako ti Allah Đelešanu dao hajbili ženu, ako ti Allah Đelešanu dao hajbili djecu, ako ti Allah Đelešanu dao da ti je babo na pravom putu, majka na pravom putu, tako dalje, pa da još više povećaš svoj šukr, povećaš svoj šukr. Treća stvar, da se bojiš za sebe i za svoja dobra djela, da ti Allah Đelešanu možda neće primiti. Znači, pogledaj, sad dolazi, znači, od onog dobra što radiš, da se za to bojiš jer nikome nije zagarantovan, kao što smo to koliko puta rekli, kao što smo to rekli, da je jedno njegovo dobro djelo primljeno, i četvrta stvar jeste da čovjek uvijek gleda svoje grehe, i da bude svjestan svojih grijeha Da bude svjestan svojih grijeha to jeste da poradi, da poradi na svojim grijesima. Jer, draga braćo, ova vjera je znači e, jedna vjera koja je cjelovita. I ne može čovjek uzeti jedan dio ove vjere a da drugi dio vjere ostavi. Onda, na primjer, kada mu dođeš i kažeš, brate, to što radiš haram, mu kaže, dobro, međutim, moja akida, moje vjerovanje ispravno. To što radim od griha nije bitno. Da Allah Zilšanu sačuva. Znači, to ljudi mogu da budu, znači, takozvane el ibahije. Znači, jedna sekta, znači, e, znači, mišljenja te sekte postoje. Znači, ljudi koji kažu, bitno je da je moje srce dobro. A ono što ja radim od grija radim zinalu, radim ovo, kaže, ništa to nije problem. I zato da Allah Đerašanu sačuva o takve stvari. Znači, to je stvar, tako razmišljanje greška u akidi. Tako stvar je, tako razmišljanje greška u akidi. Kaže mu, kajim rahmatullahi alihim, svaki čovjekov grijeh, zapam to, svaki čovjekov grije, to je njegova manjkavost u tevhidu rububije. Kaže, to je manjkavost u tevhidu rububije. Šta je tevhidu rububije? Znači, da vjeruješ da Allah Đerašanu gospodar jedan jedini, da nema sudruga i tako dalje. Jer da si svjestan u istinu da Allah Đelešanu jedan jedini, ono, u potpunosti, znači ne bi učinio to, ne bi učinio taj grije koji si učinio. Normalno, ovome se, kao što sam rekao, još može govoriti. Međutim, pouka i poruka, i uzimanje pouka i poruka ti, znači, hvala Allah Đelešanu, čovjek da ako se druži mnogo sa Kur'anom, te će pouke i poruke uzmati. I zato, na primjer, E, ima Malik rahmetullahi alejhi je smatrao pohvalim razumijevajući ovaj kuranski ajet, odnosno kuranski ajet ona kada uđeš, kada mi ovaj rekao prijatelj da si ušao u svoj, da si rekao kada si ušao, da si rekao maša Allahu la kuvvete illa billah, ima Malik je smatrao da čovjek kada uđe u svoju kuću, znači u svoju kuću, što mi Allah zašanu podario, da treba da kaže maša Allahu la kuvvete illa billah. Znači zbog čega, kako ga to ne bi Znači kao da to ne bi ponijelo, što mi je rekli, pa da misli vidi kako mi Allah. Nego da uvijek bude svjestan da mu je to podario Allah subhanahu wa ta'ala. Znači ima Malik je smatrao da čovjek uđe, uvijek kada uđe u svoju imovinu, svoj metak, svoju kuću, svoju baštu, da kaže maša Allahu la uvate illa bila. I zato je bilo celefa, pazite, znači prenosi se od celefa, da bi pisali na svojim kućama, da je neko od njih bio koji je pisao na svojim kućama, ovaj kuranski ajat maša Allahu la uvate illa bila, kao što se prenosi od Ehbibu Munabbiha i tako dalje. E, međutim, Preneseno je nešto što je opšte, da kažemo, pravilo, što je govorio Selef, znači ne samo ima Malik, nego inače Selef je govorio, da onaj, ako se desi da se čovjek zadivi, znači, ono, e, da kažemo, men uđibe bi šeidin halih, u malih, u valedi, ako čovjeka zadivi nešto što mi Allah Đelšanu dao, od imetka, od njegovog stanja, od djece, a što se sigurno dešava čovjeku, onda neka kaže, maša Allahu, la huvate illa bila. I e, draga braću, šta je značenje? ovih riječi maša Allahu la kuvvete illa, illa billa la kuvvete illa billa to znači kao što kaže imam Kurtubi da ovo što imam da je to sa Allahovim kudretom da to imam sa Allahovom moći i sa njegovom snagom a ne sa mojom snagom i sa mojim kudretom i da Allah jalla šanu ako hoće može to od mene oduzeti kada god hoće znači to je značenje maša Allahu kada kažeš la kuvvete illa billa znači negiraš potpuno svoju svoj kuvat, svoju snagu, svoj udio. Nego to što imaš od dobra, to ti Allah za lešanu mi da. I zato ovaj zikr la kuvata illa billah ili la hawla wa la kuvata illa billah je došlo u hadisma poslanika alaihi salatu wasalam da taj zikr ima veliku vrijednost. I zato je došlo u hadisu Buhari od Ebu Muse radijallahu ta'ala anhu da je poslanik sallallahu alaihi wa sallam rekao svojim ashabima hoćete li da vas uputim na riznicu od džennetske riznica hoćem da vas uputim na riznicu od džennetske riznice. Pa su rekli, hoćemo Allahu poslaniće, pa rekao poslanik sallallahu alaihi wa sallam, la hawla wa la kuvata illa billah kenzun min kunuzel džennet. Kaže da izgovaraš la hawla wa la kuvata illa billah je riznica od džennetske riznice. Također, fraza la hawla wa la kuvata illa billah, draga braćo, je došlo u sunnatu poslanika sallallahu alaihi wa sallam, da se prouči kada čovjek izlazi iz svoje kuće. Znači, dova, kada, koja se prouči kada čovjek izlazi svoje kuće i koja Bismillah, tawakkaltu ala Allah, la hawla wa la huvata illa billah. Znači došli u hadisu, kao što je zabilio imam Ebu Davud u svom sunnom, imam Tirmizu u svom sunnom, od Enesa radijallahu ta'ala anhu, da je postanik sallallahu alaihi wa sallam rekao, ko kaže kada izađe iz svoje kuće, Bismillah, tawakkaltu ala Allah, la hawla wa la huvata illa billah, ko rekne ove riječi, kaže yuqalu lahu hina idin onda se njemu odgovara znači melek mu odgovara na tu njegovu dovu udite znači upućen si wa i dovoljno ti je to što si rekao wa muqite i sačuvan si to jest od bilo kakvog šerra šeitana znači sačuva se ako provučiš ovu dovu i došlo je u rivaju da tada šeitan govori drugom šeitanu kako ćeš zavesti čovjeka koji je upućen i koji je sačuvan, koji je upućen i koji je sačuvan. I zato, draga braćo, znači trebamo, znači uopšte o tome govorimo i napominjemo da čovjek što više nauči doba koje je poslanik sallallahu alaihi wa sallam učio i koristio ovim svakodnevnim prilikama. I zato sam rekao, nemojte da budemo ljudi koji hoćemo da budemo na čemu su bile prve generacije muslimana, međutim kad bi nas istreso, jedno mi nekako dvije dole ispale. Možda treća ono ne ispane na, što kaže, bila na kineskom tečvidu. Znači nemojte da budemo, jer dole učimo zato što su nam potrebne. Dole učimo, pogledajte znači potrebe dola. Znači čovjek kada razmišlja o tim domama, vidi da je to nešto što njega sačuva. Znači kada